գյուղում հիմնական աշխատանքն են արտերենքանում աշնանացանը կատարված ալ։ Օրինակ դուք ինչպես եք ապրում։ Ես միջակապերում ունի։ Ում հետ եք ապրում։ Մայրս է, կինս է, երեխեքս գյուղում ենք ապրում։ Կինս դպրոցի տնօրենն է, Զինֆիրա Մուրաքուր, քանի տարեկան եք։ 77 Պատմեք ձեր այդ տարիների մասին, ինչպես եք ապրում։ Ոչինչ լի, մի կերպ յոլա եմ գնացել, ես ամուսինս շուտ մահացալ է, հա, 30 տարեկանում էլ էր։ Երկու երեխաներին պահալ, տղա խոխերք։ Հիմա երկուսն էլ մոտոսոն, միասին ապրում, թորներ, ծորներ, ամեն ինչ։ Քանի հոգով եք ապրում։ Մեր տանը 8 հոգի։ Ինչքան թոշակ եք ստանում։ 58 ռուբլի։ Իսկ այսօր ինչպես է ապրում Խանցք գյուղը։ Ոչինչ, յոլա են գնում, լավ են են, ված չեն, հեվան են պահում, արձեր են անում։ Դպրոցահասակ թորնիկ ունես։ Այստեղ չեն քաղաքում։ Փոքրիկը քանի տարեկան է։ Ծողնիկը սա 3 տարեկան տայա, մի տարեկան է մյուսնա, բոլորին էլ Էտենց պահում եմ, լի ոչ մեկը կողքից գնացել չէ, մոտս։ Դե եթե մայրիկի, տատիկի գիրկը այսքան ջերմ է, ուր գնան։ Պիտի դե, այստեղ մնան։ Չիմանամ Լիդա Մորաքույր, քանի տարեկան եք։ 85 տարեկան եմ, այս ամսի 12 եմ շատ շնորհավոր լինի։ Բայց ինչպես եք այդքան գեղեցիկ մնաց։ Գեղեցիկ ժամանակ է ստեղած։ Ինչպես եք ապրում գյուղում, ում հետ։ Մենակ եմ ապրում, բայց քաղաքում տղաունի շեբետ երկու օրյա մաստեղելի։ Դուք եք հաճեցնում կանաչեղեն։ Նո, բոլորը ես եմ հաճեցնում։ Ամեն ինչ, բայց վաճառում չմատանիմ, հանելովիս կամ չվաճառիմ։ Լիդա Մորակուր, ինչպես եք ապրում գյուղում։ Գյուղը ինչպես է ապրում։ Դե ես լավ եմ ապրում, ես գյուղ եմ հավան, ես քաղաք սիրում չում։ Թարիշկեն ինչ մտքունին ես կարամ չում գիտեմ, հա։ բայց ես գյուղն եմ Շիրում տոնուսելին ամինազատ տեղա, ծմակը ռիչիս, օթմակուր, ծտերը ծալվլալիս, յուղուլավ այնց էտը պիս չի։ Մենակ պիսն էլա, որ մենակ ամլի, հատե պիսի մենակ էտա։ Դուք չեք ուզում տեղափոխվել։ Չէ, ես տեղափոխվել չում, իմ տղան էլ հələ աշխատում ապիս է չստանում կարել չի։ 81 գարուն եք տեսել այս գյուղում, եթե փորձում եք զուգահեռել հինն ու նորը, ինչ է փոխվել եւ ինչ կցանկանայիք որ փոխվի։ Շատ ինա փոխվել, շատ։ Օրինակ։ Առաջի հերթին մարդկության գաղափարներն է փոխվել։ Մեր ժամանակին մուգդասատուեն անայելը կմանչալ, գյուղը կացալ։ Գյուղի ղեկավարներն անայելը կմանչալ։ Հարգալը, քունթունալը, գնահատալը վերնա ախր մս մարդա գյուղի ղեկավարը պիտի հարգի։ Մենք դի դե հարգան չկա։ Համել մուխմս քուչուր ուրտալբերալուք։ Քուչուրը հարգալա, ջահելը հարգալա մսին։ Բայց մենք դի չկա։ Բայց ով է մեղավոր, երբ ամեն ինչ փոխվել է։ Մարդկային ամենահասարակ փոխհարաբերությունները։ Ասեմ ինչնա, առաջ թեկուստի ապրաչն ջոխ։ Առաջ մարդալալ օրեն հացնել է մտած։ Մենք էլ կհատուկեն դիտի մարդիկ հաստոզվոչ շատանին։ Բայց դե Առաջ հրեվանը հրեվանին հանդեպ հարգանքալել, բարեկամը բարեկամին հանդեպ հարգանքալել։ Մուքման մի խոժ մորթալ մորխոզ 2 կիլո ճոճոտ քրալ մեր բարեկամներ են տուալ։ Իջնել որ մորթալամը զատուա։ Մի տիպեներ չկա։ Մենք նախ փող կտաս կտաներ, տալչս տիպեներ չկա։ Տիպեներ վերացալա։ Առաջ կինը օրիշ հարաբերությունների տերալալ, տղամարդը օրիշ հարաբերությունների տեր։ Մուք մեր տղամարդը ցահեշը քրալ մեր տանը գերբը։ Կաճ ասած հարգանքալել տղամարդին հանդեպ։ Ընդունալը հարգալը որ մեր տանը գլուխնանա բայց մի տիպին չկղայեմ։ Դուք քանի երեխա ունեք։ Ես 4 երեխա եմ բերել։ Երկու տղանում ստուգեն, երկու տղաս ընկինում։ Մեր աշակերտը սովորում է 8-րդ դասարանում, բարձր դասարանի աշակերտուհիներից է։ Միլենա Գաբրելյան Էրիկի։ Ում ազգանունն է Գաբրելյան ազգանունը, որը այնքան ճանաչված է։ Իմ պապիկի։ Գաբրելյանցի։ Գուրգին Գաբրելյանի թորնես ազգականներից։ Այո, Գաբրիելյան ազգանունը գյուղում շատ են եւ այդ ազգանունը գրող հայտնի մարդիկ կան, ինչպիսին մեր Գուրգեն Գաբրիելյանն է, ծննդող Խանց գյուղից Ասկերանի շրջանի, մեր մանկագիրը, որ բոլորը շատ սիրում ենք։ Ընթերցել ես նրա ստեղծագործությունները։ հա։ Տիկին նայնի միջոցառումն է կազմակերպում եք։ Ճիշտն ասած, մի անգամ կազմակերպել եմ երեխաներին միշտ ընդգրկում ենք նման միջոցառումներում, նրանց ներկայացնում ենք ով է Գուրգեն Գաբրիելյանը, որ ծննդով մեր գյուղից է, իր ստեղծագործությունները, նա մանկագիր է, հենց առաջին դասարան եկած երեխան էլ Այբուբենը երկերի մեջ հենց մենք չենք կարող մոռանալ։ Այսինքն Այբուբենի տոների ժամանակ մենք նորամուծություններից այդքան չենք օգտվում։ Գյուղը Արցախի երևի ամենահետաքրքիր փոքրիկ գյուղերից է, բայց ունի իր հետաքրքիր առօրյան, Կարելի է ասել, թե գուց փոքր գյուղ է ու հին, բայց երիտասարդ գյուղ, միևնույն ժամանակ երիտասարդ գյուղ է, քանի որ մոտավորապես 200-ից ավելի բնակիչ ունի։ Դպրոցում երեխաները քիչ են։ Ինչքան են քիչ։ 19 աշակերտ ունենք ընդամենը, 9-ամյա դպրոցը հիմնական դպրոց է։ Դպրոց կրում է մեր Արցախյան շարժման մասնակից մեր սիրելի Կարլեն Պողոսյանի անունը։ Դպրոցում սովորում են 19 աշակերտ, ծնելիության մակարդակը շատ ցածր է, դպրոցում աշակերտները գնալով քչանում են։ Քանի առաջին դասարանցի ունեք։ Ունենք երկու առաջի դասարանցի, դա շատ քիչ է։ Ունակ դուք քանի երեխա ունեք։ Ես 3 երեխա ունեմ, երկուսը սովորում են այստեղ դպրոցում, մեկը ավարտել է եւ սովորում է Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը։ Իսկ ինչու ծնելիությունը այդքան քիչ է։ Օրինակ նայում են բոլորը երիտասարդներ են։ Պայմանավորված է երևի նրանով, որ նոր սերունդ, ասենք, տանը կա 4 տղա, նման ընտանիքներ շատ կան, որտեղ 2 տղա, 3 տղա, 4 տղա կան, այո, բոլորը արդեն պետք է որ ամուսնացած լինեն, ունենան երեխաներ, բայց երևի տան հետ կապված սոցիալական հարցերն են խանգարում։ Այո, աշխատանք ունեն, ճիշտ ասած, որ ասեմ, հիմնականում պաշտպանության բանակում են աշխատում, այսինքն գյուղից դուրս են գալիս, որ ասեմ, գյուղում հիմնական աշխատանք ունեն երիտասարդությունը ոչ։ Բուժկետ, այսինքն երկու հոգու աշխատանք, գյուղապետարանն է գործում։ Նշեցիք մի շարք կարևոր հարցերի մասին, դա սոցիալական հարցերն են, դրանցից զատ ինչ հոգսեր ունի գյուղը։ Երևի բոլոր գյուղերի նման մեր գյուղն էլ միաժամանակ հոգսա շատ է, բայց կարողանում է ինչ որ չափով ինքն իր մեջ իր հոգսերը հոգալ, բայց ունենք մի շատ կարևոր հոգս, որ դա մեր ուժերով հոգալու հնարավոր չէ։ Գազ չունեք։ Ոչ, խնդրեմն է, որ մենք բազմիցս դիմել ենք իշխանություններին, երբ առիթ է եղել, իրենք են այցելել, երբ առիթ է եղել, նամակ ենք գրել, ստորագրել ամբողջ գյուղով այդ նամակի տակ, ուղարկել ենք։ Հիմա մեծ սպասումներ ունենք։ Խոստացել են, չգիտենք ինչ-ինչ պատճառներով դա չի իրականացել, բայց մեծ սպասելիքներ ունենք։